Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā reizē mums ir liels prieks runāt par kādu ļoti īpašu tēmu, ļoti dārgu, ļoti svarīgu tēmu, pat varētu teikt tēmu, kas atrodas skolas tāda redzējuma un dzīves pašā sirdī. Un šī tēma būs ārmisija, jeb došanās uz āru, ārpus mūsu valsts, mūsu kultūras robežām, lai nestu tajā evaņģēlī vēst glābšanu Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Mazliet vairāk runāsim par to vēlāk, bet kā parasti sāksim ar aktualitātēm ar jaunumiem Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapellā te zelūkšana, katru otru dienu pulkstens deviņos no rīta svētbrīdi striķu pamatskolā. Otradien pulksten sešos vakarā skolas kapellā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti – Visi mīļi aicināti! Trešdien, pulksten septiņos vakarā, skolas kamīna zālē Alfas kurs. Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. thank you daru. Ir ik brīdi darīts tā, kā ar skaidru sirdi varu. Iet, kad saugsi mūžībā, jādod mans Dievs. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Šie ir vieni no daudzajiem vārdiem, kurus mūsu kungs Jēzus Kristus saka, ko mēs varam lasīt šajā gadījumā apustoļu darba pirmajā nodaļā, kurā viņš ļoti skaidri parāda to, ka viņa mērķis vai viņa darba rezultāts, ko viņš sagaida, nav tikai vienā valstī, vienā tautā, nav tikai kaut kur tuvākajā apkārtnē, bet tas ir līdz pašam pasaules galam. Un savā ziņā es domāju, mēs šeit Eiropā vēl vairāk Eiropas ziemeļu daļā. No pasaules kāda viduspunkta, ja tādu varētu mēģināt atrast, skatoties, kam salīdzinoši tuvu bija tā laika Jēzus dzīves vieta, mēs varētu teikt, mēs esam pasaules gals. Un tas, ka mēs šodien zinām kaut ko par Kristu, ka mēs zinām, ka arī par mūsu grēkiem viņš ir cietis, mīris un augšām cēlies, tas ir tikai pateicoties tam, ka bija cilvēki, kas ņēma nopietni šos vārdus, kas gāja līdz pasaules galam un stāstīja gāja un bija liecinieki Jēzus Kristus darbam līdz pasaules galam. Un es domāju, ka ja mēs piederam pie izglābtējiem, ja mēs piederam pie tiem, kurus tas kungs ir apžēlojis, kurus tas kungs ir ievedis savā valstībā no pazušanas un lāsta gājiena pretī ellē, izcēlis ārā un ievedis debes valstībā, tad uz mums šie paši vārdi tieši tādā pašā veidā runā. Iet un būt par liecinieku līdz pašam pasaules galam. Mēs ļoti bieži mākam izdomāt, izgudrot dažādas attaisnojumus, kāpēc to nedarīt. Mēs ļoti bieži esam gatavi pat ļoti gudri, it kā teoloģiski skaisti nopamatot. Kāpēc neiet un nebūt par liecinieku, un neiet līdz pašam pasaules galam, bet iet tikai līdz kaimiņu mājai? Vai iet varbūt līdz Lietuvas vai Igaunijas robežai, bet ne tālāk? Mēs ļoti bieži dzirdam dažādas aizbildinājumus, sakot, ka tepat Latvijā ir daudz ko darīt, tepat Latvijā ir daudz pagānu, daudz neticīgu cilvēku, kuriem evaņģēlis ir vajadzīgs, ko jūs tur skrienat ārpusē. Protams, Latvijā ir, un līdz pašam pasaules galam es ticu, ka būs cilvēki, kas nepazīst Jēzu, tāpat kā visur citur. Bet tieši tāpat kā Latvijā vajag sludināt evaņģēliju, tieši tāpat evaņģēliju vajag sludināt arī citur. Un mēs nevaram šos vārdus padarīt nēsošus, un mēs nevaram pateikt, ka Jēzus tikai kādiem pāris cilvēkiem to saka. Jēzus to saka saviem mācekļiem, kuriem ir jābūt par viņu lieciniekiem un kuriem ir pienākums iet un darīt citus par mācekļiem. Tieši tā mēs katrs esam ar savām dāvanām, ar savu aicinājumu, un ne katram mums ir jābrauc tieši uz Indiju vai Āfriku, bet katrs savā dāvanā un savā aicinājumā. Mēs esam aicināts kalpot Dievam un būt par pasaules gaismu, būt par to, ar ko Dievs cilvēks glābj. Un es domāju, ka tā būtu viena ļoti liela nelaime. Es pat teiktu, ka mēs esam redzējuši pietiekoši daudz mūsu baznīcas, Latvijas baznīcas vēsturē, cik daudz nelaimes ir bijis, pateicoties tam, ka cilvēki nav šos vārdus ņēmuši nopietni. Ka cilvēki ir dzīvojuši ar domu, es pa priekšu sakopšu savā mājā tā, ka tur vairs nebūs vairs ko uzspodrināt, un tikai tad es iešu citiem palīdzēt. Es pa priekšu Latvijā noevanģelizēšu visus līdz pēdējiem sētas stabam, es atvainojos, un tikai tad es iešu kaut kur citur. Lai Dievs svētī, ka mēs varam ieraudzīt to, ka Viņš aicina mūs būt par lieciniekiem šeit, vispirms, un pēc tam Viņš arī aicina būt par lieciniekiem līdz pasaules galam. Lai Dievs svētī, ka mēs varam to piedzīvot, lai Dievs svētī, ka mūsu acis atverās šai vēstī. Vispirms jautāsim cilvēkiem, kurus satikām, kāpēc viņu prāt būtu vai nebūtu svarīgi evaņģēlī sludināt ārpus Latvijas, braukt kaut kur tālāk. Kāpēc mums jāiet sludināt ārpus Latvijas? Ārpus Latvijas mums ir jāizsludināt, jo Jēzus ir teicis, lai mēs ejam sludināt visām tautām, bet mēs ārpus Latvijas varam iet sludināt tikai tad, ja Dievs ir devis īpašu aicinājumu. Tāpēc, kad eh, tas ir Dieva vārds, ejiet un sludiniet visām tautām, bet es neesmu pārliecināta, ka visiem jāiet ārpus Latvijas, jo šeit pat mums daudz darba ir ārpus Latvijas mēs varam doties sludināt tad, kad mēs esam piedzīvojuši tās Dieva svētības un to, kā Dievs darbojas mūsu ikdienā, tur, kur mēs esam. Nu, ja iet runa par to, ka mēs esam latvieši un dzīvojam Latvijā, tad es, es kaut kur dzīvoju, es kaut kur strādāju, un tur es piedzīvoju tik milzīgas tādas Dieva svētības, kad es viņas gribu dot arī citiem, kas viņas nepazīst. Bet tikai tādā gadījumā, kad es viņas piedzīvoju savā dzīvē, savā darbā, Tā ir Jēzus pavēle un uzdevums, ka visiem, kurus viņš ir darījis par saviem bērniem, kur sev sauc par kristiešiem, tiem ir viņa labā vēsts jānes šai pasaulē, bet tas nav viennozīmīgi, ka pilnīgi visiem ir jāiet ārpus savas zemes robežām sludināt. Bet, ja tas ir Dieva aicinājums un ka cilvēks to nepārprotami saprot, ka Dievs caur to grib šai pasaulē strādāt, tad tas ir jādara, bet ne visiem un vienmēr. Nu, es neesmu tāds egoists, kas domā, ka tikai pestīšana un glābšana ir priekš latviešiem. Es domāju, priekš visām tautām. Un, ja Dievs kādā aicina, ka viņam ir jāiet pie lietuviešiem, pie krieviem, vai igauniem, vai vēl kādām citām valstīm, vai kaut kur projām, tad vienkārši jāklausa Dievam un jāiet un jānes vēsts. Lai arī tie, kas dzīvo ārpus Latvijas un kuri vēl nav dzirdējuši par Kristu, viņi to varētu dzirdēt, viņi varētu iemīlēt Kristu. Manuprāt, pasaulē ir ļoti daudz necīgu cilvēku, kuriem dzīvē pietrūkst paša galvenā - Dievs un Jēzus Kristus pestīšana. Un uh, neatkarīgi vai viņš ir no pasaules galvaspilsētas vai no Āfrikas džungļiem, Dievs visus mūs mīl vienādi. Un, ja cilvēks sevī redz dieva aicinājumu kļūt par uh, misionāru, tad ir tikai svētīgi pieredzēt Kristus atzīšanu. Tādas atbildes mēs saņēmām uz šo jautājumu, taču šobrīd mums ir tas gods un prieks un iespēja aicināt uz sarunu cilvēku, kurš ir tikko lasījis tādu ļoti īsu, koncentrētu, ļoti vērtīgu lekciju kursu ārmisijā Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā, un tas ir mācītājs Pēters Eisants. Kāpēc būtu jāiesaistās misijā pie citām tautām, ja Latvijā taču vēl ir tik daudz darba, ko darīt? Pirmkārt, kad runājam par misiju, par evaņģēlīju sludināšanu citā tautā, citā vidē, citā kultūrā, jeb pat šķērsojot arī valodas robežu, tad jāsaprot vienu, kad Jēzus deva pavēlu saviem mācekļiem, viņš teica, jūs būsiet man liecinieki, jūs iesiet un sludināsiet, viņš nedēva šo piepildi. Tad, ja jums nebūs ko darīt, tad, ja jūs visu mājās būsiet paveikuši savā dzimtenē, tad tik jūs iesiet. Mēs nevaram teikt, ka Jēzus mums ir devis tādu variantu. Viņš teica, jūs iesiet. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, jā, Latvijā mums vēl ir tik daudz darāmā. Nu, un tad, kad viss būs padarīts, tad iesim ārā. Nu, tas ir aptuveni tāpat, kā, piemēram, ir ģimene. Viņi dzīvo savā namā, savā mājā. Tur ir piemājas dārziņš, tur ir zālājs, tur viņiem ir 4, eh, 5 istabas. Un tas būtu aptuveni tā, kā teikt, nu, tad, kad jums viss būs tur eh, ideālā kārtībā, vienmēr būs māja bez puteklīšiem. Dārziņā nebūs neviena nezālīta, un tad jūs eh, nu, atļausieties beidzot arī izkustēt no mājas mācītājs. Ja? Līdz ar to Jēzus deva pavēlu. Viņš teica saviem mācekļiem, jūs būsiet liecinieki jā, savā pilsētā, savā apkārtnē, bet arī visā plašajā pasaulē. Nu, tādēļ Vēl tīri tāds praktisks vērojums. E, man ir gadījies arī dzirdēt, ka cilvēki saka, jā, bet ir mums tik daudz vēl ko darīt Latvijā. Kādēļ tad doties uz citu zemi vai citu tautu? Diemžēl šo aizbildinājumu parasti izsaka cilvēki, kuri arī nav tie aktīvākie kalpošanā tepat uz vietas. Ja tas tā būtu, ka tie aktīvākie kalpotāji, kas tiešām dedzīgi sludina vārdu tepat Latvijā, to saka, tad tas būtu arī ar tādu lielāku, varbūt tādu spēku šis arguments. Taču ļoti bieži ir tā, ka cilvēki to lieto kā tādu ērtu aizbildinājumu, manuprāt. Un, ja nu es tiešām tagad saņemu no Dieva aicinājumu iet uz kādu citu zemi un sludināt evaņģēlīju citai tautai, kā tas notiek, kā es vispār saprastu, uz kurien iet, vai kur man jāiet pie savu mācītāju, vai kas man ir jādara? Nu, Vispirms e, ir tā, ka manuprāt, cilvēks to saņems tiešām kā tādu redzējumu vai tādu norādījumu no dieva. E, un šis norādījums būs vai nu caur kādu cilvēku, vai kādā konferencē, vai dievu vārdu lasot, viņš sapratīs, tas tiešām ir priekš manis, ja? un man kaut ko jādara. Līdz ar to es domāju, ka ir tā, ka pirmais padomdevējs ir un vajadzētu būt mācītājs, iet ar mācītāju runāt un, un pastāstīt to, kādēļ tu domā, ka tev kaut kas kas ir tur jādara. Un es domāju, arī vietējās draudzes mācītājs vajadzētu būt tik gudrs un kompetents, lai norādītu tālāk uh, ceļu. E, jo, manuprāt, katra konfesija Latvijā, kas ir, e, viņiem ir kādi kontakti, viņiem ir kādi veidi, E, arī kādu ceļu, kā vienam, vai diviem, vai, vai pieciem, vai desmit cilvēkiem palīdzēt šo misijas darbu veikt. Jo nu, tas var būt tikai reizēm tikai kaut kāds īstermiņa projekts. Tāpat laikā, ja tas ir kaut kāds e, ilglaicīgs, kad cilvēks tiešām ir gatavs pārcelties, ja viņš ir pat varbūt precēts ar visu savu ģimeni, tas varbūt ir mazliet sarežģītāk, bet arī tāds cilvēks var doties misijā. Un, ja to nevar veikt viena draudzene vai pat viena konfesija Latvijā, tad Viņi eh, noteikti var atrast veidu, kā kaut kādu partnerību veidot eh, ar, ar ārzemju partneriem. Es domāju, nav iemeslu, kādēļ to nevarētu darīt. Bet pirmais, manuprāt, ir jāsāk ar draugu mācītāju, un pēc tam var meklēt, varbūt arī citus veidus. Bet jaunā darība mums māca, ka tomēr tā garīgā dzīve sākās ar vietējo draugu. Tas jau droši vien nenotiek uzreiz. Vienā dienā es saņemu aicinājumu, un tad nākamā nedēļā uzreiz braukšu. Tur noteikti ir kāds vesels posms pa vidu, kas tur notiek tā droši vien arī ir, ka <laughs> nenotiek uzreiz. Vismaz tā ir pēdējo gadu pieredze, zinu arī citās zemēs. Vispirms ir tas, ka cilvēks izjūt, ka viņam ir aicinājums no dieva. Un pēc tam jau ir arī kaut kāds posms, kurā viņš saņem apstiprinājumu vai caur draugu, vai caur citiem kristiešiem, vai arī ģimenē, vai vēl kādā veidā ka tiešām tas tā ir, ka viņš nav tikai tā nu, iedomājies, ka viņam aicinājums. Un pēc tam nākamais solis ir jau arī, kā es minēju, kad ir vai nu draudzes vadītāji, vai arī konfesijas vadītāji dod savu akceptu. Un tad tālākais ceļš jau ir vai nu attiecīgā konfesija šo cilvēku var sagatavot šai kalpošanai, nodibināt kontakts ar attiecīgām organizācijām, kas var palīdzēt nokļūt attiecīgajā vietā. Jebšu arī ir arī nu, misijas organizācijas, kas varbūt nav vienmēr ar konfesionālu piedarību, arī tās var eh, cilvēku sagatavot eh, šim darbam. Un jāsaprot vienu, sagatavošana ir nepieciešama, jo cilvēkam pirmkārt ir jāiemācās nu, ieiet citā kultūrā. Viņam jāsaprot, kā viņš lasīs, kā viņš uztvers tos kultūras signālus, kā viņš tos interpretēs, jo citādi var sanākt nu, ļoti nepatīkami pārpratumi un nevajadzīgi. Tā ir viena lieta, tāpat tās parasti sagatavošanās ir arī tīri vietējai dzīvei, mēģināt piemēroties. Tāpat arī attiecīgi ir tam uzdevumam, ko viņš cilvēks varētu darīt, ir jāsagatavojas, vai tas eh, būtu saistīts vai ar sludināšanu. Piemēram, man draugs ir Ķīnā, un uh, viņš studēja tieši nu, zivju lietas, ja, zivsaimniecību. Un viņš tagad Ķīnā tur palīdz viņiem zivju fermas veidot un tam līdzīgi. Viņš pa dienu ir tāda veida darbinieks, kas šīs fermas vada un, un, un šo biznesu vada, bet uh, tad pa vakariem vai pa svētdienām viņš arī nu, mēģina pulcināt cilvēkus un vest pie Kristus. Jā, līdz ar to Eh, cilvēks arī savu profesiju var lietot, lai nonāktu kādā vidē, teiktu, sabiedrībai kalpot un arī pārējā laikā nēst evaņģēlīju vēsti. Un līdz ar to tie veidi un ceļi ir dažādi. Droši vien gan nebūs tā, šodien es saņēmu aicinājumu un rīt jau esmu ceļā, bet ir jāsākas kaut kur kaut kādam procesam. Ne nu, jau vienmēr būs tā, ka visi cilvēki tagad sapratīs, ka ir tāds aicinājums, būs noteikti arī kāda pretestība, kādas nievājošas attieksmes. Un kā var zināt, kur Dievs tiešām runā un māca, kur es vēl kādām lietām nāc gatavs, kur tur atkal kaut kāda pretējie spēki? Pretestība kalpošanā ir vienmēr, citreiz lielāk, citreiz mazāk. Un, ja tas ir aicinājums no Dieva, tad e, es domāju, tur arī būs tas, ka Dievs cilvēku vadīs. Pirmkārt, viņš cilvēkā šo vīziju uzturēs dzīvu, un neļaus tai nomirt. Viņš uzturēs dzīvi caur vārdu, kad no Dieva vārda viņš atkal un atkal apliecinās cilvēkam, tas bija pa īstam. Es tiešām tevi aicinu, un tas ir nopietni. Man nāk prātā kāds eh, zviedru misionārs, ar kuru man bija kontakts, ka viņš stāstīja, kā viņš to saņēma. Viņš teica, tad, kad es sapratu, ka Dievs man aicina, es lasīju jebkuru bībeles lapus, veco vai jauno derību. Tas atkal un atkal man to apstiprināja, eh, ka tas ir priekš manis un ka tur ir par misiju rakstīts. Līdz ar to es domāju, Dievs kas uzturēs to vīziju dzīvu cilvēkā. Un, e, tādēļ arī nevajag baidīties no tā, ja ir kaut kāda opozīcija vai ne, un ja ir kaut kāda aizkavēšanās. Tad jau arī Dievs jau zina īsto laiku, jo reizēm cilvēks var kaut ko sasteigt un pārspīlēt. Un, un, un vēl viena lieta ir tā, ka mm, jāatcerās to, ka, ja tas arī ir no Dieva, viņš beig, beigās cilvēku aizvedīs tur, kur viņam ir jābūt. Jo man atkal bija personīga pieredze, kur es eh, kādu laiku pavadīju kopā ar kādu cilvēku, kas pēc tautības amerikānis, bet viņš kalpoja Āfrikā. Un viņš Amerikā bija fermeris, būdams, gribēja kļūt par misionāru, bet viņu tā, nu, misijas organizācija izbrāķēja, teica, tu esi par vecu, tev nav vajadzīgā izglītība. Un, un tad beigās viņš jautāja, bet, nu, vai jums būtu būtiski iebildumi, ja beigās nu, es pats brauktu par savu naudu. Viņa teica, nu labi, nu, tad to var darīt. Un viņš nonāca Āfrikā un um, pārdeva pats savu biznesu, savu fermu. Vai ne, lai to darītu, Dievs viņu lietoja. Viņš daudz cilvēku pieveda pie Kristus, Un, un vēlāk viņš arī e, devās tādā vietā, nu, kur iepriekš neviens nebija sludinājis, pie masai cilts. Tur arī Dievs dāvāja viņam lielu <laughs> žēlastību, ka viņš jau masai cilts virsaiša dēlu jau pirmajā mēnesī palīdzēja viņam iepazīt Kristu un, un, un pavēra lielisku ceļu kalpošanai. Nu, šis vīrs arī viņš bija uzticīgs, viņš, viņš, viņš e, mēģināja vienu ceļu, otru, trešo, bet Dievs viņā joprojām uzturēja to vīziju dzīvu, neļāva atslābt par spīti grūtībām. Un beigās viņš teica, nu, Arī, ja neviens man nesūta, es, es jau faigi iešu pats, vai ne? Jo tas viņā bija tāds spilgts piedzīvojums, bet pēc dabas viņš ir, nu, es viņu satieku ļoti pazemīgs cilvēks, ļoti vienkāršs un ļoti dievbijīgs. Un, ja ir grūtības, nevajag, galvenais nevajag satraukties un uzreiz domāt, nu ir viss, ja tas ir no Dieva, viņš lēni, bet mērķiecīgi jūs virzīs. Vai nav tā, ka bieži mēs gribam doties uz otru pasaules malu, Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā, bet to reģionu, kas ir blakus mums, Liet Lietuvai, Krīvijai, pārlikt pāri, vai jūs ar kaut ko tādu esat saskāries? E, misija ir, ir, ir vairāk e, tieši tas, ko tu dari Dieva vārdā, neskatoties uz reģionu. Misija jāuzmanās tā, lai ne, nebūtu tā, ka cilvēks to uztver kā iespēju redzēt jaunas zemes, kā E, iespēju varbūt arī no savām kļūdām kaut kur aizbēgt, kur viņš kādreiz uz mājās ir savārījis kādu ziepes, kaut ko e, nu, nav rīkojies gudri, jeb, jeb nav, nav, nav varējis sekmīgi kalpot, ja, un, un tā citā misijas laukā pēkšņi viņš būs sekmīgs. Nē. Tādēļ nu, ir ļoti būtiski, lai cilvēks gan savās mājās, savā pilsētā, savā tuvākajā apkārtnē ir dievam derīgs, nu tad jau neatkarīgi no tās distances, vai viņš ir 500 km attālumā no mājām vai 1000 km attālumā, no nu viņš arī dzen būs derīgs. Svarīgākais ir, kāda veida cilvēks tu esi un cik ļoti tu esi gatavs eh, dievu vārdā darīt to, ko tev jāizdara. Vai ir vēl kas, ko jūs gribētu piebilst pie visu šī? Nu, es gribētu teikt to, ka misija varētu būt tuvāk un iespējamāk nekā cilvēki reizēm iedomājas. Misijā iesaist trīs veidos. Pirmais ir ar lūkšanu, jo lūgt var katrs par misiju, par misionāriem, par evaņģēliju izplatību. Lūgt var liels, var mazs, jauns un vecs. Lūgt var uh, cilvēks, kas ir eh, sportisks, gan arī ar kustību traucējumiem. Visi var lūgt. Līdz ar to nav iemeslu, uh, lai to nedarītu. Ja? Uh, Līdz ar to mēs iesaistāmies misijā ar lūkšanu. Otrs veids ir uh, ar savu ziedojumu. Praktiski atbalstot arī ar saviem ziedojumiem cilvēkus, kas vai nu uz ilgu laiku dodas misijā, uz daudziem gadiem, jeb varbūt tikai uz kaut kādu īstermiņa kampaņu, kas ir kaut kāds mēnesis, vai divas nedēļas, vai tikai viena. Un uh, tas ir vēl viens veids, kā cilvēki var kļūt līdzdalīgi misijā. Un uh, arī ir tā, ka nu, Kāds teiks, nu redz, ko tad es viens varu, bet var palīdzēt draudz, un kāds teiks, bet mana draudzīte ir maziņa, mēs esam tikai 20. Nu tad, ja apvienojās 5, 6 tādas maziņas draudzītes, viņas jau atkal kaut ko var, bet te ir tik vajadzīgs redzēt tās iespējas un skatīties. Un tad tas trešais veids, kā iesaistas misijā, ir dodoties pie citas kultūras, pie citas valodas ļaudīm vai uz citu zemi dodoties, veidojot kontaktus, sludinot viņiem, Un eh, cilvēkiem liekas, ka tas ir galvenais un vienīgais veids. Nē, eh, nu es teikšu, tas ir, tas ir trešais solis. Jā, protams, un arī tādi cilvēki ir vajadzīgi, bet jāsāk ar lūkšanu, ar ziedošanu, un tad mēs varam kaut kur doties. Lūksim Dievu! Visvarenais mūžīgais debes Tēvs! Mēs pateicamies Tev, mēs slavējam Tevi par to, ka Tu esi mūsu glābis, par to, ka Tu esi tas varenais mūžīgais lielais, brīnišķīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kurš neesi atstājis mūsu pazušanai un neesi atstājis mūsu uz tā ceļa, uz kur bijām. Mēs pateicamies Dievs, ka Tu esi lietojis tos cilvēkus, kas neuzskatīja par kaunu vai kas neaizstājās tam priekšā ar slinkumu, ka Tu viņiem teici iet un darīt par mācekļiem līdz pasaules galam, ka tagad mēs varam būt glābti caur viņiem. Un mēs Tevi lūdzam, visvarnēs Dievs, lieto mūsu Ņem, kungs, mūs savās rokās un lieto, ka arī mēs varam būt par taviem lieciniekiem šeit, kur dzīvojam, blakus pagastā un pilsētā un līdz pašam pasaules galam. Lai arī caur mums kādu cilvēku varētu piepulcināt tik tavai valstībai. To lūdzam, kungs, tavā visvarenajā un spēcīgajā Jēzus Kristus vārdā.